الروح حيصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتاف والشامين عريانا من هيج القلب حتى جاره كان وفجر الروح يطارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانت تغشاني عريانا للذل وانت تغشاني عريانا النصر في حسنه نستعد له أكرم به حين ألقاه وألقانا إما حياة تعيد الحق pogledajte roditelja sjedi u takvoj kući i gleda svoju kćerku, ne osjećajući ni malo ni stida ni srama. O roditelji, kako možete dozvoliti da gledate stidne dijelove svojih kćerki? Kako možete dozvoliti da gledate stidne dijelove svojih majki? Oh Zapitali se svaki roditelj gdje mu je bila kćer koja dolazi u pola dva ili pola tri po po noći? Gdje je bio sin koji dolazi u sabah? Šta su uradili? Šta ćeš kazati svome gospodaru kada budeš upitan za odgoj i brigu o svojoj porodici? وفجر الروح عصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا للذل وانتفض الشاهين عريانا Cijenjeni roditelji, da li vaša kćer vrijedi više išta?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 razvratu odaju i tako zasluže kaznu pa ga onda do temelja razrušimo كاجا وزريشني الله سبحانه وتعالى ودرقم قرآنكم آية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة بلودنيك سبولنا نعطي osim سبلودنيسوم bludnicom ili sa mušrikinjom ili mnogoboškinjom ovo je obavijest od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da se bludniku na njegov poziv neće odazvati osim ona koja je bludnica neće mu se povirovati i odazvati osim ona koja je bludnica i ona koja je mnogoboškinja والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك a bludnica. S njom ne osim bludnik ili mnogobožac. Što znači na poziv bludnice neće joj se odazvati mu'min. Nego će se odazvati onaj ko je bludnik ili onaj ko je mnogobožac. Sufjan Seuri rahimahullahu ta'ala prenosi od Ibn Mas'uda radijallahu anhu da je rekao za riječi uzvisenog Allaha subhanahu wa ta'ala Zani la jenkihu illa zanijetan au mušriketan Ovo se ne odnosi na brak Već se odnosi na spolni odnos To jest sa njim će blud učiniti samo bludnik ili mnogobožac Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Trojici je Allah zabranio džennet ustrajnom alkoholičaru neposlušniku svojim roditeljima i onome ko dozvoljava nemoral u svojoj porodici. Hadis bilježi imam Ahmed. Pa o čovječe, kada je Allah zabranio džennet, onome ko dozvoljava nemoral u svojoj porodici. Šta reći za današnju zajednicu? Šta reći za današnje porodice? U kojima je dozvoljen razvrat? u kojima je zavladao nemoral, u kojima je zavladala raskalašena nošnja. Šta kazati za takve porodice? Šta kazati za one koji su nosioci tih porodica, za domaćine? Da li su oni istinski dozvolili da se u njihovim porodicama čini razvrat? pa ćete tako vidjeti suprugu o kojoj muž apsolutno ne vodi računa. Pa ćete tako vidjeti kćerku i sina o kojima roditelji apsolutno ne vode računa. Gledate roditelja kako gleda svoju kćerku koja mu javno pokazuje svoja prsa, javno mu pokazuje svoje dijelove tijela, sidne dijelove tijela. I pogledate roditelja sjedi u takvoj kući i gleda svoju kćerku, ne osjećajući ni malo ni stida ni srama. O roditelji, kako možete dozvoliti da gledate stidne dijelove svojih kćerki? Kako možete dozvoliti da gledate stidne dijelove svojih majki? One su u vašim kućama. Vi ste dužni da osjećate poštovanje prema njima, da ih zaštitite, da ih branite, od onih koji žele da im napakoste, a ne da i vi svojim očima gledate ono što vam je zabranjeno. Cijenjeni roditelji, u istinu, Allah subhanahu wa ta'ala je ljubomoran na granice koje je postavio. Sad ibn Mu'ad radijallahu anhu, onaj čijom smrću se zatresao arš gospodara našega, je zaklao konja na kojem je jahala njegova supruga. Zaklao je konja na kojem je jahala njegova supruga, ne želeći da više iko uzjaše tog konja. Ovo je bila ljubomora Sa'd ibn Mu'ada. Pa su se neki ashabi začudili i kažu zašto je to uradio. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a ta'đebun li gajrati Sa'd? Zar se čudite ljubomori Sa'd ovoj? Ja sam Allaha mi ljubomorniji od njega. Allah je ljubomorniji od mene. Cijenjena braćo, gdje je ljubomora? Gdje je ljubomora prema majkama? Gdje je ljubomora prema suprugama? Gdje je ljubomora prema kćerkama i sinovima? Kćerke i sinovi opet. La ilaha illallah. Izlazi vraćaju se kad hoće, rade šta hoće, nose se kako oni hoće, rade sve što poželi i još povr svega toga roditelji im omogućuju da rade šta oni hoće. O roditelji, zapitali se svaki roditelj, gdje mu je bila kćer koja dolazi u pola dva ili pola tri popo noći? Gdje je bio sin koji dolazi u sabah? šta su uradili? Šta ćeš kazati svome gospodaru kada budeš upitan za odgoj i brigu o svojoj porodici? Šta ćeš kazati? Gdje ti je opravdanje? Da li ga je u istinu imaš? I još jedan veliki problem. Cijenjeni roditelji, cijenjeni domaćini, vi koji ste dužni da vodite brigu o sebi i svojim porodicama, vi koje doziva gospodari kaže, ja ejuha ladine amenu, u anfusakum wa ahlikum naran, wa kuduha nasu wal hijara. O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة da li se pitate da li će tvoja kćer ili tvoj sin nanijeti kući bolest, poput side, poput goroneje, poput sifilisa i ostali bolesti koje su prouzrokovane bludom. Cijenjeni roditelji, da li vaša kćer vrijedi više išta? Vrijedi li koliko trun gorušice, koliko zrno gorušice, kada izgubi čast i nevinost? Da li ona vrijedi više išta? Da li to može biti sutra majka koja će odgajati ovaj umme? Da li je to sutra majka koja će odgajati generaciju? Takva u istinu ne može biti dobra majka i ona koja će odgajati generacije. Sutra se roditelji ili sutra se muževi u svojim kućama uvate za glavu. Zašto je ovo ovako u mojoj kući? Zašto ne mogu da iziđem na kraj sa svojim djetetom? Šta sam ja skrivio Allahu? zašto se ne pitaš šta ja nisam skrivio Allahu? Šta ja nisam skrivio? Jer u istinu ne vodi se računa onda kada je potrebno da se vodi računa. Gdje je odvoj porodice? Gdje je odvoj djeteta? Gdje je odvoj supruge? Gdje je odvoj ostalih članova obitelji? O kojima svakako vode računa i moraju da vode računa. Oni koji su nosioci porodice kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada se u određenom naselju pojavi dinaluk i kamata, njeni stanovnici su zaslužili Allahu u dželešanuhu kad.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 oni koji se od besmislica okreću ne vode plaho računa o besposticama. والذين هم للزكاة فاعلون اي koji zekat udjeljuju والذين هم لفروجهم حافظون اي oni koji čuvaju svoja stidna mjesta الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم osim prema suprugama svojim i prema onima koje su u posjedu njihovu فانهم غير ملومين oni doista prijekur ne zaslužuju فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون a oni koji i pored toga traže oni su u zlu sasvim pretjerali koji i nakon svojih supruga koji i nakon oni koji su u njihovom posjedu traže ono što je haram traže žene koje su im haram takvi u istinu su u zlu sasvim pretjerali kako to kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ako bi se budnici i sačuvali sramote na dunjaluku, ako bi uspjeli da prikriju svoj zločin, onda u istinu neće sačuvati te sramote na sudnjem danu pred svim stvorenjima. Kada će Allah subhanahu wa ta'ala izvesti počinio se ovakvih činova i ovakvih loših dijela, i objelodaniti to pred čitavim čovječanstvom. I neće doći neko sa strane pa da svjedoči. Nego će naši dijelovi tijela posvjedočiti protiv nas. I dijelovi tijela onih koji su počinili dinaluk doći će protiv njih. Se kaže Allah subhanahu wa ta'ala El jevme nahtimo ala afvahihim Wa tukellimuna ejdihim Wa tešhadu arđuluhum bima kanu jaktibu Allahu akbar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Danas ćemo zapečatiti usta njihova. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. I danas će nam posvjedočiti njihove ruke i njihove noge onome što su radili. Ovo će biti svjedočenje dijelova tijela protiv onih koji su to počinili. A može li čovjek sakriti svoj zločin od svojih ruku? Može li to sakriti od svojih nogu? Če neko kazat ispod pazuha podo do pupka. Allah subhanahu wa ta'ala će dati da i kože progovori. A kožom je obavijeno čitavo tvoje tijelo. I neće se ništa moći sakriti. Wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna? Pa će kazati svojim kožama, zašto svjedočite protiv nas? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay' Onaj koji je obdario govorom, sva svoja stvorenja učinio je da imi govori.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 nije to bio razlog što ste se vi krili. Već zato što ste mislili da Allah neće saznati mnogo što što što ste radili. Ljudi se kriju misleći da Allah neće saznati. Ne da neće saznati, nego je to Allah znao da ćeš počiniti prije nego što si stvore. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala svezajući. A svezajući zna i ono što je bilo i ono što će biti i ono što bi bilo kad bi bilo kako bi bilo sve i moguće pretpostavke Allah subhanahu wa ta'ala zna zato ljudi se kriju misleći da Allah neće saznati za ono što su radili a Allah subhanahu wa ta'ala je sveznajući pa kaže uzvišeni وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين i to vaše uvjerenje koje ste u gospodaru svome imali upropastilo vas je pa gubitnici ste postali to što ste imali loše mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala bilo je sebe vaše propasti وتشكو للجروح به الجروح شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين يمضي وهل بعد النزوح Cijenjena i براتشو braćo, poslušajmo kazivanje o jednom našem bratu koji je počinio blud, a nakon toga se pokajao za taj svoj veliki grijeh. Pripovjeda čovjek koji je sa njim razgovarao, stigao sam na aerodrom pripremajući se za povratak. Pošto nisam spavao osim malo na ovom svom putovanju, razgledao sam lijevo i desno, tražio mesđid i mjesto gdje bi klanjao namaz i uspust se malo odmorio. Našao sam mjesto koje je pripremljeno za obavljanje namaza. Otišao sam i zaspao dubokim snom poslije obavljenog sabah namaza. Probudio sam se pred podne uz plać jednog mladića starostne dobi između 20 i 30 godina. On je klanjao namaz i to plačući. Plakao je plaćem žene koja je izgubila svoga muža. Ja sam ponovo nastavio spavati jer me umor savladao nakon nekoliko momenata prišao mi je upravo taj mladić koga sam vidio da plaće u namazu i probudio me na namaz. Reče mi, zar možeš spavati? Mogu, odgovorio sam mu. Kaže, ja ne mogu spavati, niti mogu san okusiti. Hajde da klanjamo namaz, a posle namaza neka bude ono što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Posle namaza sam ga upitao, A šta ti je? Reče, ja sam iz Rijaba. Iz bogate sam porodice. Sve što zaželimo, to nam je i omogućeno. Bilo da se radi o odjeći i metku prijevoznim sredstvima, sve nam je omogućeno. Ali sam se umorio od rutinskog života. Pa sam zbog toga htio otputovati izvan zemlje i razmišljao sam o tome da li da odputujem u zemlju gdje putuje i ostali narod, pa sam se pobojao da će me prepoznati i ostramotiti. Odabrao sam ovu zemlju u kojoj se nalazimo nas dvojica, gdje me niko ne poznaje. Nisam imao namjeru počiniti blud, već malo se zabavljati, tračiti svoje vrijeme, igrati se i usput se malo odmoriti. Ovaj mladić nakon što je stigao u ovu zemlju, loše društvo ga je okružilo i oni im se pridružio. Vodili su ga sa fesada na fesad, sa igre na igru, sve dok ga nisu pripremili za blud. Osamio se s jednom pokvarenom djevojkom. Ona ga je zabavljala i zavodila sve dok nije počinio zinalu. Nakon završenog čina, pojavi se temperatura u njegovom srcu, te je počeo plakati i vikati. Počinio sam zinaluk, počinio sam zinaluk i to po prvi put. Kako sam porušio branu ili tu veliku zidinu koja me sprečavala od bluda. Biće mi zabranjene džennetske hurije. Izišao je na vrata stav uplakan. Sačekao ga je jedan od radnika i upitao, šta ti je, zašto plaćeš? A zašto da ne plaćem? Počinio sam blud, počinio sam blud. Ma lahko je to, uzmi jednu čašu alkohola i sve ćeš zaboraviti. Vi ste me nagovarali i zbog vas sam izgubio džanetske hurije, učinio si ti naluk. A ti sad hoćeš da mi i džanetsko vino bude zabranjeno. Reče ovaj, Allah je milostiv. E on prašta zaboravio je ovaj čovjek, ovaj pokvarenjak, da Allah subhanahu wa ta'ala žestoko kažnjava i da je za pokvarenjake pripremio rasplamsalu vatru u kojoj će biti bačen svaki nesrećnik. Mladić je plakao zbog onog što ga je zadesilo. Sakrivao je svoje lice i govorio mi Ja lejtehum ahadu mali لقد مضوا بي إلى الزنا لقد أفسدوا وكسروا ديني وإيماني kaže da su Bog do uzeli moj imetak nego su me odveli da počinim zinaluk upropastili su i slomili moju vjeru i slomili su moj iman dalje govori pa kaže wa fi tilka lahzati allati intahaytu fiha min az-zina wa ana la azalu bakiyan qaliqan hazina Kaže od tog momenta od kad sam završio sa tim činom Neprestano sam u plaću Velikoj brizi I puno sam zabrinut Onda mu je brat koji je sa njim bio Proučio riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala Da bi ga malo utješio Jer je na njegovom licu primijetio Da taj čovjek osjeća Da mu Allah neće oprostiti Da mu Allah neće oprostiti Pa kaže, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, la taqnatu min rahmetillah. Ne gubite nadu u Allahovu milost. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. U istinu Allah oprašta sve grijehe. Innahu huwa al-ghafurur rahim. U istinu on prašta i on je milostiv. I nakon proučenog kuranskog ajeta, on je i dalje nastavio da bude u takvom srešenom stanju. Pa je samo ponavljao kullu yaghfirullahu lahu illa ana. Svakome će Allah oprostiti, samo neće oprostiti meni. Ovaj ga je uporno tješio, a on je samo ponavljao. Kullu yaghfirullahu lahu illa ana. Svakome će Allah oprostiti, ali meni neće oprostiti. Pa mu je onda govorio, ela ta'lamu anni zanejt. Ela ta'lamu enni zanejt. Pa je onda mu ponavljao, zar ti ne znaš da sam ja počinio blud? Zar ti ne znaš da sam ja počinio blud? Zatim je upitao svoga prijatelja koji ga je tješio. Hel zanejt, da li si ti počinio blud? On je odgovorio, la wallahi, ne tako mi Allaha subhanahu wa ta'ala. On mu je onda odgovorio, إذا أنت لا تعلم حرارة المعصية التي أنا فيها أنت ti i ne znaš kakva je žestina ovoga grijeha, kakva je žestina nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti onda i ne znaš kako ovaj grijeh peče. Nakon toga su se rastali, otišli su za Rijad. Nakon nekog vremena sreli su se. Onog momenta kada su se sreli, ponovo je eksplodirao, da tako kažemo, i počeo je plakati. Nakon čega mu reče, Wallahi, منذ فارقتك وفعلت فعلتي تلك ما تلذذت بنوم إلا غفوات Kaže, tako mi Allaha Đelešanuhu od momenta od kako sam se rastao sa tobom i od kako sam učinio taj grijeh, nisam zaspao osim samo na momente. Pa je sebi ponavljao i postavljao pitanja na koja je svakako znao odgovor. Ma qawli amam Allah yawma an yas'alani wa yaqulu 'abdi zanayt. Šta će biti moje riječi pred svevišim Allahom subhanahu wa ta'ala kada me bude upitao i kada mi bude rekao o robe moj počinio si zinaluk aqulu na'am zanaytu wa sirtu bi rijli hatayn ila zina reći da da gospodaru moj počinio sam zinaluk. Išao sam ovim svojim dvijema nogama da počinim zinaluk. Prijatelj ga je nakon toga pokušavao tješiti, govoreći mu Allahova milost je velika. Ali on mu kaže, nisam došao da te posjeti. Nisam došao da sjelim s tobom. Nego sam došao da se s tobom oprostim. Jer ja odlazim u sudnicu da se prijavim i da se nada mnom izvrši šarijatska kazna kamenovanja. Kultu lehu emeđnunun ente. Zatim sam mu rekao jesi li ti lud? Ensejte enneke mu te zauviđun. Jesi li zaboravio da si ti oženjen? Ensejte enne hadda zani al muhsan huwa rajmu bil hijarati hatta al maut. Jesi li ti zaboravio da je kazna za bludnika, za čovjeka koji je oženjen? Ensejte kamenovanje sve do smrti. Zalike ahvanu ala kalbi min an abqa zanijan wa alqa Allah zanijan gajra mutahharin bi haddin min hududih. Kaže, to je lakše mom srcu nego da ostanem bludnik, nego da sretnem svoga gospodara, a ja sam bludnik. A nisam se očistio, a imao sam priliku da se očistim, da se nadamnom izvrši ta šariatska kazna. أما تتق الله استر على نفسك وأسرتك وجماعتك zar se ne bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala Pritaji tu, sakri, sačuvaj sebe i svoju porodicu i sačuvaj svoju rodbinu. Ha ulai kulluhum la yunqidunani minan nar wa ana uridu an-najata min adabillah. Svi ti koje se ti nabrojao, neće me oni spasiti vatri. a ja želim da se spasim Allahove Đelešanuhu patnji. On je bio uporan, ali nakon toga htio je da se izvrši nad njim kazna. Pa mu je ovaj brat sagovornik predložio da odu do jednog šeha i da ga pitaju za šarijatski propis. Nakon čega se on složio, ali kada su ga upitali, on je rekao, laju selim nefse. On je odgovorio, neće se predati sudnici. Međutim, on se nije pomirio s tim, nego je vršio pritisak na šeha da mu izda fetvu, da ode i da se preda u sudnici. صلابا لا تحركه الريح فما سمع الكبار لهم صراخا وما نطق العين برقبتك يوم القيامة وأقول يا ربي إني أردت أن أسلم نفسي ليقام حد الله علي فردني ذلك الشيخ kaže on šejh boj se Allaha dželle šanuhu znaj da ću ti se ja okačiti o vratu na sudnjem danu i da ću kazati gospodaru moj, ja sam htio da se predam, da se nadamnom izvrši šarijatska kazna, ali ovaj šeh je rekao da se ne smijem predati, da se ne trebam predati. On mi je izdao fetvu da se ne predam. Hada ma elqa Allahe bihi, wa ma uftike illa an ilmin. Ovim ću ja sresti Allaha Đalešanuhu i ne govorim osim po ilmu. Nakon toga su se rastali i otišli su na hađ. Pa je on rekao, obavljajući obrede hađa, sve sam pješice hodao. Negdje od Mekke možda do Arefata ima 30 kilometara to je prešao u pješici, pa se vraćao na muzdelifu, pješici, pa je otišao sa muzdelife na džemreta pješici, pa ponovo nakon toga do harama pješici, kaže le Allah an yanzura ilaih wa yarhamani. Možda me Allah želešanuhu pogleda pa mi se smiluje. Možda me pogleda dok stojim na Arafatu tražeći oprosta. Možda me pogleda dok idem pješici i dok se mučim u toj velikoj masi. I molim njega za oprost, možda mi se smiluje i grijehe mi moje oprosti. I oprosti mi ovaj veliki grijeh koji sam počinio. Kada su bili drugi dan na džemretima, ovaj brat ga je ugledao. Nije znao da će i on ići na hač. Pa ga je zovnuo, o Ahmede. A on kada je vidio da je to njegov prijatelj, okrenuo se i pobjegao. Kada su se vratili u Rijad, pitao ga je, zašto si pobjegao? Kaže, bio sam zauzet spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala i traženjem oprosta od njega. Bio sam time zauzet. A s druge strane, ne mogu da sjedim sa vama. Vi ste čisti. Ja sam prljav. Mene je zinaluk u propastiju. Postao sam prljav i ne želim da vas isprljam tim zinalukom. Ne želim da i vi postanete prljavi, da pređe sa mene ta prljavština na vas i da se odrazi na vas kaže nekada sam osjećao da se Allah neće smilovati nikome koje je u mojoj blizini. A ponekad bi sebi govorio malo se tješijeći, možda mi se Allah smiluje zbog nekoga koje je u mojoj blizini. Kaže, sastajali smo se i čitali smo biografije naših prethodnika. Pa smo jednog dana sjeli i našli kazivanje o Rabi'u ibn Huseymu. Ovo je jedan od pobožnjaka kufe. Pa su pokvarenjaci odlazili i nastojali da pokvare svakog ono koje je bio čestit. Običnu masu su kvarili na svakom koraku. Ali posebno su usmjerili svoju pažnju da pokvare one koji su pobožni i one koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta su uradili? Našli su jednu ženu koja je bila pjevačica bila je lijepa i rekli su joj leki elf dinar evo ti hiljadu dinara ala mada što mi to dajete ala kubletin vahidatin min arrabija samo za jedan poljubac od rabija ovo hiljadu dinara dobija samo na jedan poljubac od rabija قالت ليس هذا فحسب بل لكم فوق هذا كاكو فاجيركه kako one koje odvode sa pravoga puta i koje varaju. Kaže, ne samo to, nije to dovoljno, imat ćete i više od toga. Ja ću raditi i više od toga, ne samo jedan poljubac. Pa je ona iskoristila priliku i osamila se s Arabijom. Skinula je svoju odjeću, a onda je Arabija, onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji računa na polaganje računa, rekao joj. Kejfe bi ti lev nezale l'humma bi džitnik, wa gajjarat ma era min levniki wa bahđetik. Kaže, šta misliš, kada bi Allah Đelešanuhu dao da se spusti temperatura na tvoje tijelo, pa da promijeni boju i da promijeni ljepotu koju sada imaš. أم كيف بك لو نزل ملك الموت وقطع منك حبل الوتين ili kakva bi ti bila kada bi sišao melek smrti i presjekao tvoju žilu kucavicu em kejfe biki lau sa'alaki munkirum wa nakir šta ćeš kazati kada te budu pitali munkir i nakir فصرخت صرخة عظيمة فيا ona onda zapomaga Isala i počela je vrištati falalat haribatan i onda se okrenula i pobjegla i postala je pobožna tako da je nosila nadimak abidatul kufe ovako postupaju oni koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala pa je onda naš brat Ahmed sav potrešen ovim kazivanjem počeo da plače i da pomagaj kaže Rabija ibn Huseym odbija je odgoni je od sebe iako je došla ponudila mu se a ja sam sa svojim dvijema nogama otisao i tražio da počinim dinaluk i ponovo u plać i ponovo u jedno veliko beznadje osjećao je veliko pokajanje i veliko kajanje. Pa je ovaj naš brat sreo jednog od uleme i ispričamo mu šta se događa sa ovim našim bratom Ahmedom. Kada mu je kazao sve šta se sa njim desilo, a oni je vjerovali ili ne, nakon što je obavio hađ, postao hafiz Kur'ana. Puno je obavljao namaz, čak i dobrovoljne na file. Pa je povrst svega toga svaki drugi dan postio, postio je Davudov post, tražeći oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala kada je ispričao ovome alimu šta se dešava sa ovim bratom, on mu je rekao, možda lud koji je počinio bude sebebom da uđe u ženu. Kako? Jer ga je taj blud natjerao da se istinski pokaje. Jer je taj blud bio sebebom da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Taj blud je bio sebebom da je on i dane i noći provodio u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala.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 Yuda'af lahu l'adabu jevma l'qiyamah, wa jahlud fihi muhana. Yuda'af lahu l'adab, a na sudnjem danu će mu kazna biti udvostručena. Šta znači da će mu kazna biti udvostručena? Bludnici će na sudnjem danu biti kažnjavani u dolini. I kada god budu kažnjeni, ponovo će se kazna povraćati. To je ponavljanje kazni. To je umnogostručavanje kazni. Kada će se kazna neprestano ponavljati i on će kušati tu kaznu koju je Allah pripremio za bludnike. وَيَحْلُدْ فِيهِ muhana I u njoj će vječno ostati ponižen. illa men taba wa amana wa amila saliha. Osim onih koji se pokaju i koji uzvjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i koji budu radili dobra djela. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana. To su oni čija će djela Allah zamijeniti dobrim djelima. Allahu akbar. Tauba. Briše grijehe. I čak šta više Allah subhanahu wa ta'ala će onima koji ste istinski pokajali promijeniti njihova loša djela u dobra djela. Allahu akbar. Ali ovo je istinska teuba. Oni koji se plaho tješe, neka znaju da Allah žestoko kažnjava. A oni koji izgube nadu Allahu u milost, neka znaju da je Allahova milost velika i da ne možemo počiniti grijeha, a da kada se za njih pokajemo da ih Allah ne može oprostiti. Ovaj brat nakon što je tu ovaj kuranski ajet, uputio se prema kući našega brata Ahmeda, da ga obavijesti o ovom kuranskom ajetu, iako je on hafiz Kur'ana, došao mu je, našao ga i počeo mu učiti kuranski ajet. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق sluša ga, pomno ga sluša oni koji ne pripisuju Allahu druga koji ne mole nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إن أبيا نيكوغا osim kada to pravda zahtjeva. Vela je znun kada je spomenuo ove riječi ponovo se osjetilo trganje kod Ahmeda. Jer njegova prsa je kidao svaki spomen zinaluka i bluda. Pa je počeo ponovo da plaće. Ome je p'al balike jelka efama onaj ko to uradi. Kaznu će iskusiti. Yuda'af lahu l'adabu jevme l'qiyamah. Wa jahlud fihi muhana kazna će mu biti udvostručena na sudnjem danu i u njoj će vječno ponižen ostati illa men taba wa amene wa amira saliha osim oni koji se pokaju i koji uzvjeruju i koji budu dobra djela činili fa ulai će yubedilu Allahu sejiatihim hasanat to su oni čija će loša djela Allah promijeniti u dobra djela kada je Ahmed čuo ove riječi Onda je skočio i počeo grliti svoga brata. Zašto? Kaže Allah mi hafizom Kur'ana, ali ovaj kur'anski ajet kao da prvi puta slušam. Kao da ga nikad nisam čuo. Pao je u namaz jer nije bilo imama. Kada je mu jezim proučio i kamet, počeo je da klanja. Počeo je učiti ovaj kur'anski ajet. Došao je do riječi illa men taba wa amana wa amila saliha. I počeo je plakati, nije mogao završiti aje. odšao je na ruku na seždu, vratio se na drugi rekat. I ponovo počeo učiti isti kuranski ajet da bi se ponovilo isto. Nije mogao da pređe preko ovih riječi. Jer je teuba njegova bila iskrena. Njegova teuba i veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala je bila jaka. Nakon toga je završio namaz i izišli su iz mesida Ali pogledajte, cijenjena braćo, šta je iskrena i istinska teuba. Ovo je istinska prava teuba. Kakvom treba da bude okićen svaki mu'min nakon bilo kakvog grijeha. U ovoj situaciji nakon zinaluka. Ali iskrena teuba je iskrena teuba popraćena sa suzom popraćena sa kajanjem, popraćena sa čvrstom odlukom da se više nikada čovjek neće vratiti dotičnom haramu. Došao je taj petak i negdje pred kraj dana otac od Ahmeda je nazvao ovoga brata i kaže Ahmed želi da dođeš odmah. Kaže, došao sam i na ulazu u njegovu kuću našao njegovog babu koji me dočekuje. Upitao sam ga, šta se desilo, gdje je moj prijatelj Ahmed? صاحبك أحمد يطلبك السماح ويودعك إلى دار الآخرة tvoj prijatelj Ahmed traži od tebe halala i on te ispraća jer odlazi svome gospodaru na drugi svijet لقد انتقل مغيب هذا اليوم إلى ربه on je pred kraj ovoga dana preselio na ahiret i otišao svome gospodaru. Summen fejral Abu Bakija. Zatim je otac prasnuo u jedan veliki plać jer nije mogao da se suzdrži od toga. Ovo je kazivanje o jednom čovjeku koji je počinio zinalog. Kaže Lukman svome sinu, o sine, čuvaj se bluda. Njegov početak je bojazljivost a njegov kraj je kajanje. Toga na braćo, čvrsta odluka svakog mu'mina da će se bojati Allaha subhanahu wa ta'ala, pomoći će ga da se sačuva ovog velikog grijeha. I na braćo, čuvajmo sebe i svoje porodice od džahnemske vatre, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Bojimo se uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i njemu istinski robujmo. Ovo je jedan od velikih poroka koji je zauzeo naše mase i u kojem se utapaju mase našega naroda, među kojima ima i naše rodbine, među kojima ima i naših bližnjih, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. Uzvisnog Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učvrsti na pravom putu i da nas učine od onih koji će se njega istinski bojati i koji će se kajati za svaki počinjeni grijeh. A njega molim da naša teuba ne bude teuba sa jezika, nego da to bude teuba, teuba sa srca. ففي يقظتي شوق وفي رفواتي مونا تلاحق خطوي نشوة وترنما ومن يعتصم بالله يسلم من الورى ومن يرجو هيهات أن يتندم Pripovjeda Ka'b, pa kaže Kada sam ja došao i nazvao mu selam, nasmiješio se osmijehom ljutitog čovjeka. Ovo je dokaz da se čovjek kada je i ljut može nasmijati. Jer je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem u ovoj situaciji nasmijao se. Zatim mi je rekao, dođi, pa sam došao i sjeo ispred njega. Zatim me upitao, šta ti se desilo pa da izostaneš? Zar nisi bio kupio jahalic? Pa sam rekao, o Allahu poslanice, doista da sjedim kod nekog drugog mimo tebe od ljudi ovog svijeta, gledao bih da se izvučem iz njegove srčbe sa opravdanjem. A meni je data sposobnost polemike i rasprave. Ovo je bio čovjek koji je bio veliki govornik ali tako mi Allaha, znam ako ti kazem danas lažan govor s kojim ćeš biti zadovoljan, Allah će sigurno prosuti tvoju srđbu na mene. A ako ti kažem istinu, zbog koje ćeš se naljutiti na mene, ja se time nadam nagradi od uzvišenog Allaha. Tako mi Allaha, nisam imao opravdanja kao nikad do tada i nije bilo spremnijeg od mene kad sam izostao iza tebe Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je tada rekao ovo je istina ustani i idi dok ti Allah ne presudi zatim sam ustao i do mene su došli ljudi iz plemena Beni Seleme i rekli tako nam Allaha ne znamo da si griješio prije ovog zar nisi mogao da se opravdaš Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam onim što su se pravdali koji su izostali bilo ti je dovoljno za tvoj grijeh to što bi za sebe tražio oprost Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ka'b je rekao, tako mi Allaha, grdili su me tako da sam se želio vratiti i da sam sebe porekne. Pogledajte kako šeitan šalje svoje pristalice. I kako čovjeka nagovaraju i odvraćaju sa pravoga puta. Pa zašto si to uradio? Pa zašto nisi ovo uradio? Pa zašto nisi ovako? Pa zašto nisi ovako? Nagovarali su ga i odvraćali sa pravog puta. Čak su ga ure bili nagovorili da se vrati i da porekne ono što je rekao. Zatim sam im rekao, da li je ikog zadesilo ovo sa mnom? Odgovorili su, da, zadesilo je to još dva čovjeka koji su rekli kao što si i ti rekao. Rečeno im je kao što je rečeno i tebi. Pa sam upitao, ko su njih dvojica? Odgovorili su, Mirara ibn Rabija al-Amiri i Hilal ibn Umeyje al-Waqifi spomenuli su mi dva dobra čovjeka koji su učestvovali na bedru, a ja sam se mogao ugledati u njih. Ja sam krenuo kada su mi ih spomenuli. Okrenuo se od njih i otišao. On dalje kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem zabranio je muslimanima razgovarati sa nama trojicom, između onih koji su izostali iza njega. Izbjegavali su nas ljudi i mnogo su se promijenili tako da ja nisam mogao prepoznati zemlju po kojoj sam hodao. Allahu akbar. Nije mogao prepoznati zemlju po kojoj je hodao. I ona kao da nije bila zemlja koju sam znao. U takvom stanju ostali smo 50 noći. Što se tiče dvojice drugova, izolirali su se i sjedili u svojim kućama, plaćući. Ja sam bio čvrši i srpljiviji. Odlazio sam na nama sa muslimanima, obilazio trgove. Niko nije razgovarao sa mnom na naredbu Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da niko sa njima ne smije razgovarati. Ashabi Allahu anhum nisu više riječi jedne progovarali sa njim. Ovo je bila naredba Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Neka niko od vas ne razgovara sa njima. I u istinu, hodao je sa njima, namaz klanjao sa njima, selam bi nazivao. Niko sa njima više nije razgovarao, jer je bila naredba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da niko sa njima više ne razgovara. Dolazio bi Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem posle namaza, nazivao bih mu selam i sam sebe pitao mi čuli se njegove usne odvraćali mi selam ili ne šta bi uradili mnogi drugi kazali bi nemam ja potrebe za to šta ja imam tebe slušati. Ja sam svoj čovjek. Ja sam ovakav ili onakav. Ovako ljudi posežu za ostavljanjem istine. Uvrijedio ga jedan čovjek. Pogriješio jedan musliman prema njemu. Čovjek zaboravlja Allahu, vjeruje Allahu u blagodat prema njemu. Okreće svoja leđa i ostavlja istinu. Odlazi u dalalet ili vrijadu billah odlazi sa pravoga puta. Zatim sam klanjao blizu njega i krao mu pogled. Kada bih ja pristupio u namaz, gledao je u mene. A kada bih se okrenuo prema njemu, skinuo bi pogled sa mene. Kada je takav odnos muslimana prema meni potrajao, otišao sam i ušao u ograđeni vrt Ebi Hatadeja. A on je bio moj Amidžić i najdraži mi od ljudi. Nazvao sam mu selam, tako mi Allaha nije mi odvratio. Zatim sam mu rekao, O Ebu Katade, kunem te Allahom, da li znaš da ja volim Allaha i njegova poslanika? On je samo šutio. Ponovio sam i preklinjao ga, a on je šutio. Zatim je rekao, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Čak i najdraže mu osobe. Njegov Amidžić, jedna od najdražih osoba, na naredbu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da sa njim ne razgovara, čak mu ni na selam ne odgovara. Nakon što je bio uporan, on mu je kazao samo Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Zatim su mi obilno suzile oči i ja sam se okrenuo dok nisam prešao zid. I dok sam išao medijinskim bazarom, ugledao sam na Betajta iz Šama, koji je prodavao hranu i govorio, ko će mi pokazati Kaab ibn Malika? Pa su ljudi počeli i šaretom da mu pokazuju na mene tako da je došao i pružio mi pismo od kralja Gasana. Ovako su mu pokazivali. Nisu govorili enoga samo da ne bi ni to bio čak govor sa Ka'b ibn Malikom, nego su mu samo i šaretom pokazali na Ka'b ibn Malika. Bio sam pisar, a u njemu je stajalo. Nakon što smo obavješteni da svoj drug grubo postupa prema tebi i da te Allah nije učinio u kući poniženja i propasti, pridruži se nama dat ćemo ti utjehu. Rekao sam kada sam ga pročitao, ovo je još jedno iskušenje. Kako mu'min posmatra iskušenja? Zna da je to još jedno veliko iskušenje za njega. Pa sam neumio to pismo zapaliti i da mi posluži kao rasvjeta, te sam ga i zapalio. Ovdje je poruka svakom muslimanu da uništava ono što ga može odvratiti od Allahovog puta. Ona sumnjiva literatura i sumnjive stvari koje se nalaze u našim kućama trebale bi se ukloniti naročito na filijske knjige i ono što odvraća sa pravoga puta. Jer čovjek može jednog dana otvoriti tu knjigu, pročitati nešto i da ode sa pravoga puta. Pogledajte kako je Ka'b ibn Malik zapalio to pismo da mu posluži kao rasvjeta. Kada je prošlo 40 noći od 50, došao mi je iz oslanika Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam govoreći Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam naređuje ti da se odvojiš od svoje žene da je pustim ili šta da radim. Pogledajte mu'mine. Ne pita kako su, može li to, je li ovako, je li onako, nego pita da li da se samo odvojim ili da je pustim. Ako je naredio Allahu poslani sallallahu alaihi ve sellem da je pustim, pusti si. Ovo je snaga imana. Ovo je snaga teube koju je Ka'b ibn Malik nosio sa sobom. Da li da je pustim ili šta da radim? pa je rekao da se odvojiš od nje, to jest da se ne približavaš. Isto tako je bilo i sa dvojicom drugova. Zatim sam rekao svojoj ženi ili svojoj obitelji. I budi kod njih dok Allah ne presudi ovu stvar kako želi. Zatim je došla žena Hilal ibn Umeyje kod Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa je rekla O Allahu poslanice, Hilal je iznemogao starac, nema sluge. Da li ne voliš da ga ja služim? A on je rekao, ne, ali da ti ne prilazi. Ona je odgovorila, zaista on, tako mi Allaha, nema živosti ni za ti. Još uvijek tako mi Allaha plače od kako se desio njegov slučaj do ovoga dana, a to je već bilo prošlo 40 dana. Suze je stalno lio, kajući se za ono što je počinio. Govorili su mi neki iz moje porodice da tražim dozvolu od Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem povodom svoje žene. Jer je dozvolio ženi Hilal ibn Umeyje da ga poslužuje. Zatim sam rekao, tako mi Allaha, neću tražiti dozvolu od Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem u vezi s njom. Ali ne znam šta bi o tome rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem kada bi tražio dozvolu od njega kad sam mlad čovjek. da li je priča? ostali smo deset noći. Zatim se navršilo 50 od kada je zabranio općenje ili kontakt sa nama. 50 dana je trajao pohod na tebu. Zatim sam klanjao sabah namaz. Ujutro 50. noći na ploči ili na krovu kuće. E da sam sjedio u stanju tjeskobe koju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo. I zemlja mi je postala tijesna koliko god da je bila prostrana čuo sam čovjeka koji vise sa brda sela najvišim glasom radosna vijest o Ka'b ibn Maliku pao sam na seždu i znao sam da je došao spas i izlaz od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala tako što nam je primio teubu Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam objelazanio je Allahu pomilovanje nama nakon što je klanjao sabah namaz pa su dolazili ljudi donoseći nam radosne vijesti. Prema dvojici mojih drugova uputili su se glasnici, a prema meni je jedan čovjek jahao na konju, dok je čovjek iz Eslema požurio ka brdu i sa njega povikao. Glas ovog čovjeka je bio brži. Nakon što mi je došao ovaj čovjek sa radosnom vješću, čiji sam glas čuo, kinuo sam svoja dva ogrtača i obukao ga njima zbog radosne vijesti. Ovdje je poruka da je dozvoljeno nagraditi čovjeka kada nam donese neku radosnu vijest. Tako mi Allaha, nisam imao osim ta dva ogrtača. Posudio sam druga dva ogrtača, zatim ih obukao i otišao da potražim Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Susretali su me grupe i grupe ljudi, čestitajući mi na Allahovom pomilovanju govoreći, neka ti je prijatno Allahovo pomilovanje, dok nisam ušao u džamiju. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem sjedio je u džami, a ljudi oko njega. Ustao je Talha ibn Ubejdillah i potrčao prema meni da bi se rukovao sa mnom i čestitao mi. Tako mi Allaha. Nijedan čovjek od muhađira nije mi prišao osim njega. Ka'b to nije zaboravio Talhi. Kada sam nazvao selam Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, odgovorio je i lice mu je sjevnulo od radosti. Raduj se najboljem danu koji je došao od kako se majka rodila, a i kako mu ne bi bio najbolji dan, kada je u istinu saznao da mu je njegov gospodar oprostio. Rekao sam da li je od tebe o Allahu poslaniće ili je od Allaha, od Allaha. Ka'b kaže, kada bi Allahu poslanić sallallahu alaihi ve sellem bio radostan, zasjalo bi njegovo lice kao da je komad mjeseca. Tako da se to znalo kod njega. Pošto sam sjeo ispred njega, rekao sam, o Allahu poslaniče, zaista u moje pokajanje spada to da izdvojim sav svoj imetak kao sadaku Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem je rekao, zadrži kod sebe dio imetka, to je bolje za tebe. Zatim sam rekao, u istinu zadržavam svoju dionicu na hajberu. O Allahu poslaniče, zaista me Allah spasio zbog istine i u moju teubu spada to da ne govorim o tim istinu. Tako mi Allaha ne znam nikog od muslimana da je Allah stavio na iskušenje sa istinom u govoru od kako sam to spomenuo Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem kao što je mene iskušao uzvišeni Allah. Tako mi Allaha nisam naumio laž od kako sam to rekao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem do ovog dana. ja se nadam da me uzvišeni Allah čuva i u ostatku života. فما سمع الكدار لهم صراخا وما نطق العي ولا الفصيح دماءهم ماء كريه وأن زوجهم عرب قبيح على أي الجنوب تآتريح وهذا الجرح في كبدي يصيح كأن دماءهم ماء كريم وأن الجنوب فأستريح وهذا الجرح في كبدي يصيح وهذا الجرح في كبدي